Frederik edo Xisto, Aramburu, Jakes Esna, Lion, Kepa, Parot eta Unai Parotekin elkartasunez, manifestaldi alarumatuntan bai bagoaz kolektiboko Emili Marten, gure goizuntako gomita egunon. Bai egunon. Lau preso, lau izena ipatu ditugu, zer dute berezirik lau preso horiak? Bedeadanik lau presoiek uh, eh, arrestatiak izan ziren uh, mila behatziuntal arrogeita mahan, apirilana. Uh, eh, Lehenikuna izan zen beraz Espainiana. Torturak salatu zituen ere bai bere atxilo aldi uh, Eta gero beraz txistor diakes eta joan arrestatiak dira hemen uh, ipajaldean. Uh, eta joan beraz frantzian kondenatuak izan ziren bizi osurako zigojera, hau da la perpetuite, deitzen dena frantzese estatuan, eta unai uh, kasu jentzat, hogeita mar uh, eh, urtera azkenean, topea baitzen uh, garaian eh, hogeita uh, mar urtera, beraz, uh, zigortua izan zen. Beraz, preso horiek, haien uh, hogeita behatzi gehen urtea preso uh, asia dutea pidiletika, bo imaginatu behar da, e, hogeita bat urte pentsatzen dut, ez dakit noiz sortu aziden, zu batik, baina antxu zure bizi izan behar da. Urte bat nuen, atxietu zituzterek. Hala, zure biziguzia, guzia, beraz, pasatu dute e, preso. Eta orain begaletzen dugu haien uh, libratzea, eh, simpliki haien libratzea. Eh, jakin behar da, la ere uh, Ion Txistor eta Jakesen kasuan, beraz egan bezala bizi osurako zigoja dutela, hau da uh, ez dute ateratzeko datarik, ez dute eperik, hori eksitzen da frantziana, uh, badira kasu batzuk, uste dut gaur badela pertsuna bat, behoita, behoita bat preso dela eh, beraz eh, hilarte preso egoiten alda frantzian, beraz mutujeko kasuak dira eta eta kasuiek uh, eh, fegoera horiek konpondu behar dira orain. Mm. Zentzu hortan eh, Euskal presoen eskubiden aldeko burrokan, simbolikoa da pertsona horien kasua? Beran bezala mutujeko egoerak dira, uh, gaur egun diren preso gehien bat egin duten preso batzuk dira, Eh, garai bateko eh, presoak dira, uh, simbolikoak ez dakit, baina mutujeko egoera batzuk dira, eta mutujeko egoera horiek konpondu behar dira. Eh, gero segur dena, preso horiek haien kondena betea dutela, beraz, frantzian diren lauen kasuan, uh, iruen kasuan, bazuten uh, amabost edo emezortzi urteko epe bat, lehen uh, balintzapekoak, askatasun eskairak egiteko, epe hori aspaldi pasatua da, beraz, ez badute eskubide guzi azkenan alibri izaiteko eh, gaur. Mm, Egan dugu, ogoita sortzi urte, luzea dela, hain, umanoki zer suposatzen du ogoita sortzi urteko kartzelaldi batek? Ba, niretzat zaila da erantzutea, ez behin izan ogoita sortzi urte kartzelan, baina uh, imaginatzen alda, uh, eh, be, haien familiekikoa jemana, uh, zailtzen duela, uh, lauek aujak dituzte, aujoiek bepasatu dute haien aujtzaroa uh, eh, bisitetara joa uh, jakin behar da hogeita sortzi urte ez sakabanatuak egon dizela presoiek, ez eh, dizela egon preso eskaregitik uh, urbil, uh, bediren uh, ondorioekin, eh, familien zatera bai, Uh, eta uh, kanpukoarekiko, bola ahemana, Eh, txikitzen du osasuna, eh, preso horiek irurogei eta irurogei eta sortzi artean dituzte eguna, eh, beraz imaginatzen alda osasun arazoak ere bai sortzen alduela, presondegiak osasun arazoak sortzen dituelarik, eure ifrogatua da, beraz hainbat bez, kontu dira hola ondorioak direnak ez, hogeita sortzi urte presondegi egin eta. Mm -hmm. egun bat gehiagorik ez, hori da lema, lema gauza bat da, Ben, zer da zehazki eh, galde giten dena? Zer da ideala zer da irrealista? gaur egun zehazki galetzen duguna, da bake prozesu baitana, eh, presoian askatzea, eh, badu logika, uh, ahnagaren eh, konferentziaren biaramunean munean oino gehiu baluke uh, logika presoiek ateratzea, haien kondena betea dute, uh, wala, dena alde da hauek ateratzeko, baina ikusten dugu oino jon uh, kasuan uh, urtahilan prokuradorearen uh, posizioa jakinda lehen, lehen etapa batean epaileak eh, onartu zuela, eh, bere balintzapeko askatasuna, eta biren eh, parte batean beraz dei hauzitegian, betzen onartua izan, ahont beste argumentuekin, beraz badugu beti prokuradore bat, uh, eskema zarkitu batean, ez duena albidetzen. Horren eskuda bakarrik libratzea? Prokuradoraren esku? Ez, fean, bada auzitegian egiten diren eskaerak, horiek direnak balintzapeko askatasunaka, eta eh, haien kasuana, kasuan, iruen kasuan, uh, zigor komutazio bat ere galegin zainoen urtean, hau da haien bizi kondena hogeita majera eh, pasatzea, diakinda, uh, Espainian, en fet, uh, izan baziren, hogeita majurteko kondena batuk zuten kondena lodiago mm -hmm. batuk handute frantzian azkenen. Nunko hori eskatoa izan da, hori da uh, eh, lehen dakariak, garaian Holanda orain Macronek izenpetzen duen uh, bat da, nunko erabaki politikoa gu bat da. Baina jakin da, erabaki guziak politikoak dizela, eta erabakitzen bada gainean, hauek askatzea, logika hmm. batean gauzak mugitzen alko ziren. Segitzen dugu aipatzen larun batuntako manifestaldia, Frederik Sisto Jaramburu, Jakas Esna, Paparot eta Una Iparoten alde, edo aiekin elkartasunez antolatua dena, Emilio Martean, zurekin segitzen dugu. Egia da, lau preso horiek janduko, eta sortzi urte pasa e, eh, preso negian direla, ja, ekintza lagiak ez, eh, aizkela leporatu eta lagien dako direla mm, preso negian, eh, argala komandoan eh, ziren eta ogoita bi atentatu aipatzen dira, ogoita emezortzi biktima mortal. Egia, badera, olako, zera, dozier pizu bat, zailago dea olako pertsonak hartzen direlarik eh, sortzea dinamika bat eh, horien alde nola ikusten duzu hori? Ba, horren gainan ejango nukena, da gaur egun bake baitan, batzen gaituena da bake prozesua eta presuen egoera uh, konpondu behar dela. Eh, haien kasuan eta hainbat presuren kasuan bezala, hausitegietatik eh, uh, pasatu dira, kondenatuak izan dira. beraz, oiek haien kasuan, haien kondena bete dute. Gero egia da, bakotsa gure editzia emaiten badugu eta gure sentimentu pertsonalaka, uh, ez giragu hausitegiak. Beraz, uh, ustez hori biziki importantea da, uh, kondenatuak izan dira, haien kondena bete dute, beraz eskubide osoa dute gaur egun uh, kanpoan egoiteko, eta gaur egun bagoa zen horrek ere gaitu eh, batzen zentzu batean hor uh, uh, denak bake prozesua intzinaratzeko eta hor gira denak uh, presoen egoera konpontzeko. Hortan ez da duda izpirik. Em, justuki, eh, Frantziaren politika aldaketa bat eh, harina izan eh, bada, eh, izan dira preso batzu urbilduak izan direnak, lan mezan eta monde marzanera, amajetik eh, gora. Preso guzien dako, da hori, alako mal gutze bat, ala espero da? Uh, espero da, biztan dena, uh, urta estapenetik amairu, eh, urbilketa izan dira, Uh, ikusten dugu ala ere uh, ba, sortu dela eh, lan uh, esparru bat, eh, Euskal Herriko Delegazio batekin eta, eta Justizia Ministeritzarekin, ez da guti ez da inoiz lortu olakorik horrein arte, beraz bai pausu bada, pausu positibo bat da, gero delegazioak egin zuen bilana uh, forumuan, forumean, hor behitzeko forumean, bak ebidak atutakoa da bai pausu behiak eman dira, positiboa da, baina eta guk hori konpartitzen dugu, gauzak fitago joan behar dira, Eh, urrubliketak fitago joan bar dira eta uh, gauza gehiago uh, uh, konpondu du desblokatu barko dira hauen kasuan lauien askatasuna, bada Ibon Fernandez iradi, larrikeri den presoa, badira hainbat preso balintzapeko askatasunekin libre egoiten alko zirenak uh, gaur egun, uh, dugun uh, Eh, zerbait da denbora ez dugula denborarik, familiak ez dute denborarik, preso horiek ez dute denborarik gehiago itxoiteko, eh, eta maikatik zazpi urte pasatu dira, eh, eta orain ez, lehen pausu horiek emaiten dira, baina ezin ditugu beste zazpi urte itxoin, beste pausu berri batzuk ukaiteko, beraz, bai, ongi da, positiboa da, azpi dugu hortan ez da dudaik, baina gauzak fiteago eman barko dira, oino duela hilabete batzuk, drama bat izan da Espainian, eh, preso bat hiltzen, joan den udan oinu eh, beste bat, eh, olako dramak ezin dira gehiago gertatu, eh, gertatu behar. Em, aipatzen ditugu lau preso horiek elgarrekin, ere bada bat piskat bere aipatzen aldena, Espainian baita unai parot, Bo, Espainia justuki aipatzeko gobernu aldaketa bat eh, izan da, berriki, zerbait ekartzen aldia horrek esperantza sortzen dira? Eh, bon, ja, danik erraiten aldugu, ez egon kortasun handia <laughs> badela Espainiana, Uh, eh, gobernu behi horren osaketan, bo, ikusi ditugu uh, Euskal Iriari lotuak izan diren pertsona batzuk, eh, grande marlaska bezala, eh, berne ministroa izendatu uh, dutelarik. Uh, beraz, ikusiko, gero hor gaur egun, uh, ne ustez, Euskal Iriant Euskal eh, uh, ari da ez, dinamika behi bat nartxan jartzen, uh, ora impresuak, be just justuki gobernamendu berri honi ere bai, presoa jartzeko uh, uh, bake prozesuari buruz eta presoekin uh, pausuak uh, emaiteko, baina uh, egia da Espainiarekin uh, blokeo handi batean girela horrein eh, arte, hori argi da eta eta barko direla gauzak uh, desblokeatu uh, albezain fite, baina mhm ikusiko. Aipatzen duzu, justuki orain presoak eh, dinamika bat sortu dela, ego euskal egian, aipatzen alde guzu dinamika hori zer den eta nola ikusten duzun? Bai, bat dira, uh, eh, jango nuke eh, jende pantail bat, eh, berroita bat uh, dugutiago, eh, eh barat aiz. beraz uh, aurkeztu dute dinamika hori, orain presoak, uh, ba, piskat egin dena ere ipajaldean eta ez frantzia mailan egin den dinamikaren aritik uh, pentsatu da dinamika hori ere ego eta deitu dute urriaren ugeiera uh, manifestaldi barkatu handi uh, batetara, beraz. Gizarte zibila da. Hori da, gizarte zibilaren izenean mm. deitua izan da dinamika hori eta manifestaldi hori. Bakigilen eh, iduriko Ba, bai, espirituan, gero bai. ezin duzu beti egin bergauza toki guzietan, bako, txak baditu bere espezifitateak eta eta bere erara, ez, pentsatu behar dira gauzak, baina espiritu urtatik eh, abiatu da dinamika hori, eta eta hemenik ere landuko dugu manifestaldi hori urriaren ogoian, ez da, ez da dudarik eh, manifestaldi handi bat izan nahi du, eh, eta indar kustaldi handi bat izan nahi du beste manifestaldi bat, ba, larun batekoa, eh, behiz jingiten eh, oktarat. Sustengoa jaso duzue, eh, gainera, aipatzen aldugu, nork manduen eh, txikimendua, Bai, atxikimendua initz izan dira, bideotipi batzuen bidez ere bai edatu ditugu sozialetan, eh, bo laburki, eh, bon gadianik bagoa zen gira hogeita bost eh, eragile, beraz hogeita bost eragile horiek biztan dena, dei berezia egin dute, eh, bako txak, bada giza eskubetako liga, HPB, NPA, aintzina, e bai, EH bai, uh, atzo editsi dira inbat sindikatuen uh, deialdia, ezingo nituzke denak <laughs> zerrendatu, uh, ba, da, labek eh, hori bideratua, eh, gero bizik ere bai deialdia egin du, bon, bake, bake gileek, bake bidea, bo hainbat uh, uh, antolakunde eta baita ere autetxi batzuen, eh, eh eskuale mailako autetxi batzuen deia, edo egiko autetxi batzuen deia ere bai eh, izan dira gero egurri dugu gutun bat uh, behipar euskal egiko autetxi guziei, hau da egiko etxe guzieri egurri dugu gutun bat eta baita eskualde diputatu, senatari eta uh, kontseilu horoko jeko uh, autetxi uh, guziak uh, feipar direnak gure dugu beraz gomita uh, larun batean gurekin izaiteko eh, eh, manifestalian. Aramburu esnal eta parot uh, anaien aldeko manifestaldia. Beraz, horretarazten diguzu Emili Marten, uh, eh, ordu atalekoa? Beraz, manifa biatuko da bostetan logatik eta espimaratu nahiko nuke. Manifa ondotik, eh, ostatu tipi bat emanen dugula xaukaian bertan eta uh, txaranga bat polekelekek animatuko duela aperitifa denbora hori eta izanen didela ere bait talo batzuk eta momentuz eguraldi eh, ona emaiten dutela. Mil esker, eta son eh, bagoazen izenean, Emili Marten. Mil eta Bai, miesker.